Iskaikaj capítulo. Sochota Jesús anuyachishanmanta. Iskay kimsa punchaw purimushanmantam, Jesús koterja Capernaum llaqtaman. Chaymi wasipiña kashanta yacharuspanku, llaparunakuna karamurhako, punkupas manaña yaikui atinankukama. Jesus ñataqmi Dios manta yachacherja. Chaymanmi tawarunakuna chakenapi apamurjaku suchurunata. Untañaña Jesús pa kasqankaman mana chayayta atispanku, wasipa hawanmanña sijarurjaku. Inaspam pa kasqan lao wasipa hatanta uchkuruspanku, chayninta suchuta uraykachirjaku. Chay apamujkunapa confiakusqankuta Jesús yacharuspanmi suchuta nerja. taita, Pampa pampachaykim huchaykikunata. Nispa. Chaypitaqmi Dios Diospalainin wakin yachachiqkunapas, paykunam piensachkarqaku. Imanasqataq kay kairunaha chaynata riman, tan piñachichkan, Dios tukuspan. Dioslla pan pampachaqa, nispa. Jesús paykunapa piensasqankuta yachaspanmi nirqa. Imanasqataq piensachkankichik chaynakunata, mayqan nisqaytaq fasil kanman. Suchuta, Uchaykikunatan pampachayki nisqaychu, icha hatarispayki puñunaykita ugarispa puri nisqaychu. Kunan miyachankichik Dios manta hamog runaja, uchakunata pampachanaypaj kaypachapi ati iniyog kasqayta. Chaynata niruspangmi suchuta nirja. Hamtam niki, hatari, puñunaykita ugarispa wasikiman ripukoy, nispa. Suchum chaylla hatariruspang, puñunanta huqariruspan pasacurga lliwrunakuna javachkatin. Llapallan runakunam admirakuspa Dios talabarjako. Manam haykapipas kaynataqa Nispa. Disipulunpaq levita Jesús hayashangmanta. Chaymantam huktawan Jesús rerja huchapa patanman. Payman liaparunakuna Chaymanta yatagme Jesús Ricororja, alfio pachurin levita, puesto cobranan pitiachkajta. Jesús mi paitanerja, jatiway, nispa. Chaimi levi hatarispan Jesús wangrerja. Levi pawasimpim Jesús mi kuchkarga, puesto cobra runakunapas wakin huchasapa mi Jesús wan hinaspa disipulunkunawan mi kuchkarja. Achkaya ñama paitaja Hinaptinmi yachachik kuna, rikururhaku Jesús mi mikuchkahta. Paikunam Jesús pa kunata tapurhaku. Imanashatah mi mikuchkan, impuesto cobrajkunawanga, inaspa kunawanga, nispa. Jesús chayta minerja. nerja. kunaja manam necesitanchu médico ampinanta, ichaha kunayam. Ñuqaqa Morgani manam justo runakuna hayaqchu, asuanja huchasapakuna hayachmi. Ayonomanta Bautiza Juanpa disipulunkuna farisiukunapa disipulunkunawan, Jesús punchaw ayunachkaptinkum, man runakuna asuykuspanku tapurjako. Juanpa disipulunkunapas, de farisiukunapa kunapas ayunankum. Imanas hatag disipulo ikikunaha mana ayunankuchu? Chaymi Jesus ñatag nerja. Yahachum kasamiento casamientoman rejrunakuna ayunanmanko, paikunawan novio kachkating, chaypi novio kamaha manam ayunanmankuchu. Hamuq kunapim ichaqa novio chinkaruptin hako. Mau kapachataha manam pipas iranmanchu musuqlatapawanqa. Chay musuqlatapaqa chinteruspam mauka pachata astawang likidung man. Chaynatagmi manapipas churang manchu manarag pojoska benotaga, mauka odripeja. Chay vino pojoruspanga, mauka odritam tojerachin man, inaptingmi vinopas usung man. Odripas manabalegnyam kang man. Manarag pojoska benotaga, mosog odripim churana. Espigakunata samana punchaupi rachus hankumanta. Samana punchaume Jesus richkarja tarpusqa chakrapa ukunta. Disipulunkunañataqmi risting, trigo rachuyta qallaykurqaku. Fariseukunañataqmi Jesusta nirqaku. Imanasqataq disipuluykunaqa rurachkanku, samana punchawpi leypa harkakusqanta, payñataqmi nerja. Manachum kuna puriq masinkunapiwan yarqaymanta kaspa pa imam rurasqanta, KUNAPA jefin aviatar MI David DIOS PA wasinman. Inaspam chay sacerdotikunallapa mikunan, Hoy tantankunata TAJMI poregmasin KUNAMAMPAS Manam Dios karunataqa UNANCHARJA samana punchawraykuchu. Chay punchautaja dios aklarqa runapa allin Dios Charaykum Diosmanta manta runaqa munaychakuni samana UPIPAS